moi je serais beaucoup plus favorable, je pense pour l'instant, même si je n'ai pas tous les éléments, à une communauté d'agglo qu'à une communauté urbaine, parce que je crois quand même qu'il faut savoir aller doucement avant de monter en puissance. Nik idealde elkargoa baino irigune elkargoan nahiago nuke. Ustut poliki jan berdela, kompetentzia gutxo behar dira irigune batentzat, ados naiz elkar batzea, baina urbiltasuna atxiki beharko dugu. Hiri elkargoak ez baitu hori segurtatuko demeurer dans la proximité, puisque faut être quand même réaliste, c'est pas la communauté de l'agglomération du Pays Basque qui assurera la proximité. Il y a un autre côté qui me fait peur, moi, c'est le suffrage universel. Bestalde, sufragio unibertsalak beldurtzen hau. Beldurnez gure lujaldeak politizatzea, horrelako lujalde batek alderdiak erakarriko baititu, eta ez dugu horren beharrik. Gaur egun bezala lan egiten segitu behar dugu. Travailler ensemble et continuer à travailler comme on travaille aujourd'hui. Ben, vous savez, il n'y a pas que l'ACBA qui doute. Hein. Euh, c'est normal, et c'est normal que chacun dute. Bakizue ez dute akbakuek bakarrik dudatzen, eta normala da, hola eraikitzen dira dauzak. Zalantzak kendu, zikusiko ditugu nundiren arazoak, eta nola konpondu. Eta hori, estudioen edo ikerketen bitartez egiten alko da bakarrik. Continue à travailler ensemble sans avoir ce problème, voyez-vous. Et ça, c'est au fur et à mesure de l'étude qu'on pourra avancer.